السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد wapenzi watukufu وإسلام فإن tuendelea kukumbushana misingi مسينجنا عقيدة za ahli sunnati wal jamaa tulikuwa tunataja mambo ambayo Muislamu anatakiwa ayaamini yatakayompata baada ya yeye kuwa amefariki hii dunia au ameondoka hapa duniani na amelekea kwa Mola wake. Tukataja masala ya kaburi, masala ya kiyama na mengine ambayo yatakayomfuata mwanadamu baada ya yeye kufa ni alhisab kuwa yeye atahesabiwa hili ni jambo ambalo mwanadamu lazima akikaa alifikirie sana ndipo hapo tukaambiwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hebu jaribu kuipigia nafsi yako mahesabu kabla haujahesabiwa kesho siku ya kiyama na Allah tabaraka wa taala akisema ndani ya Qur'an ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighan Enyi mloamini mcheni Allah tabaraka wa taala na kila nafsi iangalie ni nini ambacho imekitanguliza kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa hiyo ni watu wenyewe waanze kujipigia hisabu kabla ya hisabu ya Allah tabaraka wa taala haijafika. Alhisabu yaqulu alulama wanasema wanawazuoni huwa tadhkiru Allah liibadihi wa imbaihim bima qaddamuhu min khairin wa sharrin ni kule Allah tabaraka wa taala kuwakumbusha waja wake na kuwaelezea kutokamana na yale waliyoyatanguliza imma ni ya kheri au ni ya shari hisabu maana yake ni kwamba Allah tabaraka wa taala atakwenda kukutajia na kukuelezea yale mambo ambayo wewe umeyafanya katika ulimwengu kama huu imma yawe ni ya kheri au yawe ni ya nini ni ya shari ahsahu Allahu wa nasuhu Allah ameyathibitisha na amehifadhi mambo hayo lakini wanadamu wakati huo watakuwa wamesahau kisha aambiwe wewe ulifanya kadha wa kadha wa kadha mtu aanze kusema ah ah ah kwa hiyo Allah tabaraka wa taala wakati huo atakuwa akikuhesabia Allah asema ndani ya Qur'ani thumma ila rabbihim marji'uhum kisha kwa mula wao hawa wanadamu ndio marejeo yao kwamba watarudi huko fayunabbiuhum bima kanu ya'malun kisha Allah tabaraka wa taala atakwenda kuwaeleza kwa yale waliokuwa wakiyafanya kwa hiyo kaa ukaavyo katika hii dunia ishi uishavyo nenda uendako lakini jua ya kwamba kuna siku utakwenda kutajiwa hayo ambayo umeendea mbio katika nini katika huu ulimwengu usiwe wewe unakwenda tu katika ulimwengu waringa wajigamba wajionyesha kibri nini lakini i'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala sawfa yas'aluka bima amiltahu fi hadhihi dunya imma khairan au sharran Allah atakwenda kukuuliza kwa yale uliyofanya hapa duniani imma ni ya khairi au ni ya shari wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba kila kitu kimeandikwa Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama atakutajia يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى katika kitabu chake al-aqidatul wasitiyya wa yuhasibu Allahu al-khalaiq na Allah tabaraka wa taala atawahesabu viumbe kuwatajia yale ambayo walioyafanya wayakhlu bi'abdihi almu'min na atamsogeza mja wake mu'min karibu naye kisha fayukarriruhu na atamthibitishia bidhunubihi yale madhambi yake ambayo aliyokuwa ameyafanya Allah atahesabu viumbe wote kisha yule mja mu'min Allah atamleta karibu yake na kumthibitishia yale madhambi yake kama usifa dhalika fil kitabi wa sunna kama ilivyosifiwa namna hiyo katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam maneno haya ya Sheikh al-Islam bin Taimia yamepokelewa katika hadithi ambayo warada an ibn Umar radhiyallahu anhuma imepokelewa kutoka kwa huyu mtoto wa Umar bin al-Khattab Abdullah anna Allah azza wa jal ya kwamba Allah azza wa jal yudni minhu abdahu almu'min atamsogeza karibu mja wake yule mu'min fayadha'u alayhi kanafahu kisha amwekee stara yake Allah tabaraka wa taala amsogeze wawe ni yeye na Allah tabaraka wa taala fayuhasibuhu fima bainahu wa bainahu Allah aanze kumuhesabia kati ya yeye na Allah tabaraka wa taala Allah aanze kumuhesabia moja baada ya moja katika yale aliyofanya wayuqarriruhu bidhunubihi na akimthibitishia yale madhambi yake amwambie wewe ulifanya kadha wa kadha wa kadha amwambie nini fayaqulu alam tafal kadha je wewe hukufanya jambo fulani yauma kadha siku kadha alam tafal kadha je hukufanya jambo fulani yauma kadha siku kadha hatta idha qararahu bidhunubi mpaka atakapomthibitishia yale madhambi yake wa aiqana annahu qad halaka utatajiwa mpaka ujue kabisa na uwe na yakini kwamba hapa mimi nimekwisha nimeshaangamia Allah tabaraka wa taala kutajia Muhammad ulifanya kadha wa kadha wa kadha unatajia wale madhambi yako mpaka sasa unajiona mimi nimeshaangamia hapa hakuna tena nini hakuna najat hapa wakati huo qala la qala lahu Allah tamwambia yule mja mu'min satartuha alayka fi dunya haya yote nilokutajia nilikusitiri duniani ndipo hapa tunapata faida ya kwamba wakati umefanya dhambi na Allah akakustiri sio vizuri kutoka na kutangaza kwenda kuambia watu nilifanya hivi na hivi na hivi yani mtu ajifakhiri na machafu yake na hivyo ilivyo katika vijana wa leo ya kwamba yeye atafanya uovu kisha aende akatangaze kwa vijana wenzake kwamba mimi ninatembea na msichana yule na yule na yule anaona ni ufahari Allah tabaraka wa taala anakutajia madhambi yako ewe mu'min ambaye ulijistiri na Allah akakustiri katika hayo madhambi yako akuambia satartuha alayka fi dunya haya nilikustiri nayo katika dunia wa ana aghfiruha laka liyawm na mimi nitakusamehe leo hiyo ndo hisabu ya mu'min alhaqiqi mu'min ambaye ni wa hakika atajiwe madhambi yake kadha wa kadha wa kadha kisha Allah amwambie nilikustiri haya duniani sasa mimi nimekusamehe wa hadha yusamma al-ardu aliyotaja mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba utatajiwa tu madhambi yako kisha Allah akwambie nimekusamehe nenda peponi Allahumma ja'alna minhu kwa hiyo haya ni mambo ambayo mja ambaye anaishi katika huu ulimwengu lazima akae na kuyatafakari masala kama haya hadithi hii imepokewa na al imam al-Bukhari na vile vile al imam Muslim akaendelea Sheikh al-Islam bin Taymiyyah kusema wa ammal kuffar ama wale makafiri fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayiatuhu hawatofanyiwa hisabu kama wale ambao wanapimwa amali zao njema na zile amali zao mbovu fa innahu la hasanata lahu kwa sababu hawa makafiri hawana jema kama walifanya mema walilipwa hapa hapa duniani kwa hiyo kule kesho siku ya kiyama wao hawana jema waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu habaan manthura wafanye wafanyavyo lakini kitu kitakachowazuia kukubalika hayo mambo yao mema ni nini imani kwamba hawana imani wanafanya mambo mengi tunaona katika ulimwengu wanasaidia mayatima wakijenga hospitali na nini na nini na nini lakini yote hayo Allah anasema nini qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansubatan uzma yani hakuna kitu la shay hata wakafanya mema mangapi maadamu hawana imani خلاص hakuna jema lao litakalo kubalika kwa hiyo hisabu yao haiwi kama ya nani kama ya yule ambaye atapimwa hasanati zake kwa sababu kila muislamu itapimwa hasanati zake na yale ambayo ni maovu yake fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما adraka ma hiya نار حامية kwa hiyo ni mambo ambayo ya ya kuzingatia akasema Sheikh walakin lakini tuaddu a'maluhum fatuhsa amali zao zitahesabiwa wataelezwa ulifanya kadha ni kwa nini fayuwaqifu yuwaqafuna alaiha wa yuqirruna biha wataelezewa yale makosa yao na vile vile watathibitishiwa kwamba tulifanya hivi na hivi qala ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu habaa manthura والحساب على نوعين حساب iko sampuli mbili حساب العرض ard wa huwa dhikrullahi li'abdihi al-mu'min dhunubahu allati sataraha Allahu alayhi fi dunya thumma yaghfiru lahu kuna hisabu ya kutajiwa tu kwamba watajiwa yale makosa yako ya mu'min ulifanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha kisha Allah tabaraka wa taala kuambia haya nilikustiri na vile vile nimefanya nini nimekusamehe Allah asema fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira hiyo ndio hisabu yasiri hesabu nyepesi tu wahesabiwa ulifanya kadha wa kadha wa kadha nikakustiri خلاص nenda zako wapi janna wayanqalibu ila ahlihi masurura anageuka kwa watu wake akiwa na furaha amepatiwa kitabu chake kwa mkono wa kulia na hisabu yake imekuwa nye, nyepesi hisabu almunaqasha kuna hisabu ya kunakishiwa sasa lima kwa nini ulifanya hivi kwa nini na kwa nini wa huwa dhikrullahi li'abdihi alkafir dhunubahu duna almaghfirah Allah tamtajia na kumnaqish bila ya kumsamehe قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب yule atakayenakishiwa katika hisabu yake kufanyiwa munakasha basi huyu atapata adhabu ya Allah tabaraka wa taala Allah tabaraka wa taala atujalie hisabu zetu ziwe ni hisabu nyepesi insha Allah tutaendelea kesho الله تبارك وتعالى تجعلي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين